stvaranjem čovjeka po svome liku i obličiju. Bog je čovjeku dao korijen njegovoga bića i njegovoga postojanja. Ali kao što svaki čovjek, najdublji korijen ima svoga postojanja i identiteta u Bogu, tako i svaki onaj stari narod koji ide za Bogom ima svoj korijen svoga postojanja i ono što vezuje za svoj identitet. Svaki čovjek najprije čuva u sebi lik Božiji i njega brani, njega čuva i njega ne da. A onda svaki čovjek, svaki pojedinac i svaki narod Božiji čuva i ishodište svoga nacionalnog identiteta – A šta je to nacionalni identitet? Da li je to sujeta jednog naroda? Da li su to naši preci? Da li smo to mi, braćo i sestre i draga djecu? Šta je to identitet i ono što nas vezuje za Hrista? Ono što nas vezuje za centar i biće našega postojanja. To je naša istorija ali sveta naša istorija. I to je, braćo i sestre i draga djeco, istina. Jedina istina i samo jedna istina. Ne postoji više istina. Ljudi su stvarali nacije tokom istorije. Mijenjali su svoj identitet. Mijenjali su jezike. Mijenjali su čak i način ispovjedanja Božije. Mijenjali su svoju religiju. Ali ono što je one malobrojne koji nisu htjeli da mijenjaju svoj korijen održalo na onom trošnom i posnom zemljištu koje nam je Bog dao naše istorije naše bogate istorije ali našeg trošnog i posnog pamćenja braću i sestre i draga djecu a drvo koje se nalazi na sjenovitom nema zašto da veže svoj korijen. Ono ga vezuje za ono malo zemlje i pamćenja koje ima ispod svoga korijena. Tako isto i svi narodi Božiji od postanja svijeta do danas vezuju svoju istoriju i svoje pamćenje za tu plodnu zemlju našeg identiteta i našeg sjećanja. Zašto nam se, braćo i sestre i draga djeco, nameće kultura zaborava. Zato što kad zaboravimo ko smo, šta smo, čiji smo i ono što je najbitnije, po čijem smo liku i obličju nastali, onda je to drvo lako i čupati i svaki malo jači vjetar, kao ovaj povjetarac koji danas duva, može to drvo da obori, da ga iščupa, a ono kada ostane bez pamćenja, iz zemlje iz koje se hrani. Njegov korijen umire, a onda to drvo, braćo i sestre i draga djeco, nema ni svoje plodove. A šta je istina? Istina je plod izrastao na drvetu jednog naroda i jednog vjerovanja, jednog čuvanja, sjećanja i pamće. Istina koju su branili narodi Božiji i danas brane je plod drveta, ali ta istina bi zamrla, osušila se i otpala, kao i svaka istina koja se otuđi od svoga korijena i od svoga bića. Bog je čovjeku dao srce kao centar njegovog bića. Zato mi i drugi narodi Božiji imamo i centar svoga bića nacionalnog i narodnog ponosa i istine. I kada branimo tu istinu, braću i sestre i draga djeco, mi nismo željni rata. Mi nismo željni da stradamo zarad odbrane te istine. I ne tražimo stradanje. Ali onda kada to stradanje bez naše volje neminovno na nas naiđe i kada žele da nam ocijeku plodove našeg drveta, drveta koji su sadili naši preci, koje je iz njihovih moštiju izniklo, iz njihove krvi izniklo, onda smo mi dužni, braćo i sestre i draga djeco, da branimo tu istinu i da za nju damo život. Danas se sjećamo i proslavljamo 40 vojnika mladića koji su u vrijeme gonjenja mogli da se odreknu Hrista i ostanu kao i Sveti Đorđe, Sveti Dimitrije, Sveta Varvara, Sveta Ekaterina i sve one divne svetiteljke i svetitelji Božiji koji su mogli da se odreknu Hrista, ali nisu. I dali su svoj život u ledenom jezeru, potopljeni i ubijeni. Ali i među njima bio jedan koji je kad je vidio toplu banju na obali koju su lukavo postavili, izašao iz ledne vode da se ogrije i izao Ne braću u vodi, nego izdao Hrista zbog tople banje. Ali jedan vojnik koji je vidio svjetlost i vijence koji su sišli na glave onih ostalih 39 u jezeru, kada je vidio tu silu Božiju, sišao je on, skinuo robu i on dobio 40. vijenac i zamijenio onoga izdajnika vjere i Hrista. Sjećamo se Draga braćo i sestri, i pogotovo vi djeco, svetih 40 đaka i dva učitelja, 42 momišnička mučenika, ubijena od strane bezbožnika, ubijena kao vid odmazde. A odmazde zašto? Zato što su kući i ostala plemena crnogorska branila se i htjela slobodu. Ne zato što smo voljeli rat i mač, i smrt, nego zato što smo ljubili svoga Hrista i nismo ga se odrekli. Ispaljeni su svi, ubijeni i njihove mošti se danas čuvaju i proslavljaju i na današnji dan u, u Momišićima u crkvi svetih 42 mučenika Momišićka. Sjećamo se danas, draga braćo i sestre, i naših svetih mučenika, male Milice Rakić koja je bila dijete koja se igrala sa svojim medom na noši, kada je milosrdni anđeo sa neba posijao nemilosrdne rakete i nije ubijao vojnike, jer u ratu je legitimno da vojnik strada u borbi, nego ubijao djecu u bolnicama, u kućama, u vrtićima i u školama. I danas se i tih svetih mučenika sjećamo i naše djece ubijene u Murinu, na mostu i Saše Sajića vojnika u Danilovgradu, prve žrtve 78 dana silovanja naše zemlje od zločinačkog NATO pakta. Sjećamo se i 98. i poginulih vojnika, policajaca i civila na kosmetu. Sjećamo se i pamtimo ih ne zato što su svoj život dali onako, nego zato što su čuvali plodove sa drveta svoga naroda zasijanog na ono malo trošne, siromašne srpske zemlje pamćenja našega i našega sjećanja. Zato ih se mi sjećamo, zato ih braću i sestre pamtimo. A zašto ubijaju danas našu braću u Ukrajini i Rusiji? Zašto ubijaju svuda po svijetu? Zato što bi željeli da otmu srce i pamćenje i Hrista iz duša pravoslavnog naroda. Na Bliskom istoku stradaju zbog lopovluka i zbog nezajažive želje zapada za onim što je Bog dao utrobi zemlje, za prirodnim resursima. Znači, braći i sestre i draga djeco, ili je pljačka u pitanju, ili je pamćenje i odbrana sjećanja u pitanju i odbrana Hrista. U takvom vremenu živimo. Ali zato, sjećajući se naših divnih predaka koji su svoj život dali, da bi mi danas imali ovo pamćenje i da bi se danas sjećali, mi se, draga braćo i sestri, draga djeco, okupljamo na svetnim liturgijama gdje je korijen najdublji korijen identiteta svakoga čovjeka u svetinji nad svetinjama. I zato smo se i danas, dva dana prije dana kada je počelo silovanje naše zemlje i ubijanje naše djece, okupili ovdje na prevlaci gdje se okupljamo od prvog dana i prve godišice obilježavanja NATO agresije na našu zemlju i sjećamo se i pamtimo od svih onih mučenika i onoga prvoga iz četvrtog vijeka na čijem počiva ovaj hram, pa od njega preko prevlačkih mučenika do mučenika kosovskih, predkosovskih, pokosovskih, do mučenika i novomučenika momišićkih, pa preko njih do mučenika jasenovačkih, mučenika prevlačkih, mučenika pribilovačkih, svih onih mučenika i mučenika velikih pravoslavnog naroda, bratske nam Rusije i naroda nesrećnog koji strada u Ukrajini. Sjećamo se i novih mučenika, naših vojnika, naše djece ubijenih za istinu i pravdu. Neka bi Bog, braćo i sestre, dao da uvijek pamtimo i da se uvijek sjećamo da ako zaboravimo svoj korijen, ako drvo pamćenja svoga otkinemo, ono neće da se primi ni na jednoj drugoj zemlji. Jer drvo, da bi opstalo, mora da bude zasađeno na zemlji svoga pamćenja, ne na tuđoj zemlji, tuđem jeziku, tuđoj kulturi i tuđem pamćenju, nego na svojoj zemlji, svom identitetu, svojoj kulturi i svome pamćenju a naše srce i naše pamćenje i korije našeg identiteta je Hristos, je Kosovo i Metohija, je istina, braćo i sestre. I toga se nikad nećemo odreći. Molitvama sveti mučenika u Sevastiji, sveti prelači i sveštenomučenika, mučenika momišićkih, i svih onih divnih mučenika i mogu reći svete Milice Rakić i sve one divne svete djece anđela pobijenih 78 dana silovanja bez dozvole Ujedinjenih nacija, zemalja cijeloga svijeta protiv jedne male napaćene zemlje koja je u tom trenutku osiromašena i namučena majka Rusija nije mogla da brani kako je htjela ali se nije odrekla nas. Nije nas napustila i nije nas nikad izdala i nikad protiv nas nije ratovala. I zato to pamtimo. I zato to moramo da zapamtimo. Sledujući našim divnim i slavnim predsima. Ljubeći našu tradiciju, našu pamćenje i našu istoriju. Ljubeći našu braću u Rusiji i plačući za njihovim stradanjem na krstu Ukrajini Zato molitvama naših velikih svetih mučenika pozdravljam sve vas, sve vas porodice izbjegle, posjoluje i Bljeske i Slavonije i Hrvatske, sve vas koji ste došli ovdje i našli svoje mjesto kao i mi poslije 1389. godine kada smo naselili ova brda i vas koji ste došli sa mučenog kosmeta i i ovdje i prenijeli kosti svojih pokojnika. Sad ćemo poći, draga braćo i sestre, odavde na brdišta tradicionalno, na groblje Svetoga Srđa, gdje ćemo oslužiti pomen i pokloniti se žrtvi Marka Avramovića, Dragana Bilanovića i svih onih divnih mučenika koji su dali svoj život za ovu zemlju. Neka gospod njihove duše primi u Carstvo nebeskom. Hvala i na kraju da pozdravim, a trebao sam na početku, ali pošto ovo nije politički govor, nego crkveni, mogu da dam sebi slobodu da na kraju pozdravim, a nimalo zadnje, nego prve među vama, njegovu ekscelenciju ambasadora Ruske federacije sa svojim saradnicima, konzula i predstavnike ambasade Srbije u Crnoj Gori, udruženja veterana 63. padobranske brigade i svih ostalih veterana koji su se danas ovde okupili i naravno Miholjskog zbora koji nam je ovo sve priuštio i organizovao. Pozdravljam i domaćina u ovom gradu predsjednika opštine i gradonačelnika Željka Komljenovića, pozdravljam i predsjednika Skupštine Miljana Markovića, pozdravljam sve vas koji ste ovdje došli ne po službenoj dužnosti, jer sa vaša lica gledao 30 godina na ovim skupovima Došli se kao braće i sestre, ali ovdje ste došli isto i službeno i da predstavljate napokon državu koja čuva istinu i koja se nje ne stidi. Neka vas sve gospod blagoslovi, neka vam da snage. Hvala našoj brati i prvočkoj svetinje koja uvijek čuva pamćenje i ona je kivot svetinje i istine naše. Hvala igumanu, nastojatelju ove svete obitelji, jer o monahu Vasiliju i njegovom brasu što nikad ne zaboravljaju da nas podsjete kad mi zaboravimo ko smo i šta smo. Hristos Voskres!